To co, zaczynamy czopkę? Zaczynamy czopkę! Ma być kurwa czopka! To jedzie! Ale fajnie policji czuje sklep! Izba! A moi kochani, znowu sklep! Izba! a do policji czuję się Bitwa! Szorunite! Zostaniecie kurwy pobite! Black metal! Będziemy straszyć! Muszę się chyba kurwa zaszyć! Drugiej pokoju! Poprawić nastrój! Ogląda kurwa! Słoneczny padron! Czyście broń! Mam oczulenie na kolor niebieski Pizza kurwa na gramofonie Koża nożna, pity na balkonie Pinkasowe, powrót do korzeni Ulic, rozpięta już niestety nie zmieni Mam kolekcję różnych krzemieni Ziemi i wyrazem kurwa wrócę do ziemi Na dużo chemii za mało sportu Robię na balkoło tenisowy kartów Kurwa Hip hop Od mojej woli znowu skręt Hip hop A do policji czuję skręt Hip hop A mojej dłoni znowu skręt Hip hop A do policji czuję skręt Co tam słychać? U twojej mamy Ostatnio często Nie mam o walą kropki albo przecinki I chuj w torcie zrobiłem wtedy Piątkę przy torcie przyjały kiełbasy I było grubo Awangarda disco kurwa Hubo bubo Rozjebana piątka Bez silnika Który stara Zbiera technika Raz, dwa A moim moim znowu Trzymaj, trzymaj! Wszystko łapy w górę!